I čovjekovo putovanje koje treba proći od rođenja do dolaska u džennet, odnosno džehennem, je veliko putovanje i neće stati i neće završiti osim u jednom od ta dva mjesta. I na tom putu vidjeli smo da čovjeka čekaju prvo smrtne muke i prvi susret sa melekom smrti i melecima, zatim kaburski stisak, kaburska tama, kabursko iskušenje u vidu pitanja ko ti je Bog, ko ti je poslanik, šta ti je vjera, a nakon toga dolazi zagrobni život, život u Berzahu. Berzah u prijevodu na našem jeziku znači pregrada odmiješanje sa ovim svijetom. To je međuperiod u kojem ljudi posle smrti čekaju kad će biti proživljeni i kad će odgovarati za svoje djela. Međutim, svi vjerski tekstovi ukazuju na to da to nije prazno čekanje, nego da postoji pravi život, uživanje ili patnja. Prošli put na prošloj džumi govorili smo o devet užitaka koji čekaju vjernike. A što se tiče nevjernika, njihova patnja i njihova tjeskoba i njihova tama neće prestajati i neće se povlačiti, nego trajaće do sudnjega dana. A ono što dolazi posle sudnjega dana još je teže još je gorče. Ali šta je sa muslimanima koji su zapali u grijehe, a nisu se pokajali. Umrli su prije nego što se pokaju. Da li o njima govore ajeti, odnosno Kur'an i hadis? Govore i tekako. Zabilježio je imam Buhari. Znači, hadis govori o muslimanima koji imaju u sebi imana, ali imaju i grijeha u svojim životima. Imam Buhari je zabilježio od Semure ibn radi Allahu anhu da je kazao Allaho poslanik sallallahu alaihi ve selleme imao je običaj često nakon sabah namaza kazivati ashabima i pitati ih jesu li sanjali išta te noći. Pa ko je imao neki san, kazao bi a poslanik sallallahu alaihi ve sellem protumačio. Jednog jutra posle sabaha poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao je li neko nešto sanjao i svi su šutjeli. A onda je kazao sanjao sam ja. Odnosno vidio sam usnu. A snovi poslanika su istina. Objava da vidimo šta je to poslanik sallallahu alaihi ve sellem vidio. innahu atani lejla atiyan wa innahuma ibta'athani, wa innahuma qala li intalik, wa inni intalaktu ma'ahuma. Došla su mi dvojica u dva meleka, poveli me sa sobom i samo kazali kreni I krenuo sam s njima. I došli smo do čovjeka koji je ležao na boku. A drugi iznad njega stoji sa velikim kamenom. وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِصَحْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَهُ رَأْسَ I spušta, baca taj kamen na glavu tog čovjeka. i razbija mu glavu potpuno. Kamen se otkotrlja, dok ovaj čovjek ode po kamen, glava se ponovno vrati kakva je bila. I nakon toga uradi ponovo što je uradio i prvi put. Kultu Upitao sam ovu dvoje dvojicu meleka Subhanallah. Ma Subhanallah, to se govori kad se čudiš nečemu, ne možeš se načuditi. Šta je s ovom dvojicom? Ko su ova dvojica? Kala li in talip in Idemo dalje, idemo dalje. Nisu mu rekli ništa. Došli smo do čovjeka koji je ležao na leđima a drugi stoji iznad njega sa kukom od železa. I onda mu kukom zakači jednu stranu obraza i potpuno prođe kroz nju kuka. Dok krene na drugu stranu obraza, ova strana obraza se vrati kakva je i bila. I tako sve do potirka pa čak mu zakači i oko. Okrene se na drugu stranu i uradi mu isto na drugoj strani. Pa sam mu pitao, subhanallah, šta je s ovom dvojicom? Pa mi rekoše ponovo, idi dalje, idemo dalje. onda smo došli do jedne do jednog mjesta gdje je postojao nešto kao bunar, kao pečnica neka. I odatle su se čuli velika buka, vika, deranje i glasovi. Pa smo pogledali u tu, u taj prostor, u tu rupu kao bunar da je, kad tamo razodjeveni muškarci i žene zajedno. A onda im dođe plamljen od ozdo i oni potrče gore ka izlazu i zaderu se i poviču. Pa se onda isto tako vrati. Pa sam mu pitao, a koji su ovo? A oni mi samo rekoše, idi dalje. Došli smo i onda smo došli do jedne rijeke. Bila je crvena poput krvi. A u rijeci muškarac se kupa, pliva, a na drugoj strani drugi stoji i čeka da ovaj dođe i natrpa mu usta kamenjem i vrati ga nazad, ne da mu odmora da se odmora. I tako stalno. Pa sam mu pitao, a koja su ovo dvojica? Pa mi rekoše, nastavi dalje, idi dalje. I onda smo došli do čovjeka tako ružnog izgleda da nisi mogao gledati u njega. Ide i trči oko vatre ima upaljena vatra kao ognjiše. I on trči okolo, ne da vatri da se ugasi. Ružnog, jako ružnog izgleda. Pitao sam ih, šta je ovo, ko je ovo? Kažu, nastavi dalje. Pa smo onda došli do jako zelene bašće koja je izgledala crna koliko je bilo zelenila u njoj. I u toj baši smo našli i vidjeli sve što inače ima u proljeći. I u sred bašće stoji čovjek jako dug, skoro da mu ne vidim glavu koliko je visok i koliko je visoko u nebesima. A oko njega Djece ne možeš pregledati. Pa sam ih upitao, a šta je s ovim? I ko su oni ova djeca? Pa mi rekoše, nastavi dalje, nastavi dalje. A onda smo krenuli dalje i došli do velike vašće isto tako. Nisam nikad vidio veću niti ljepšu. Pa mi rekoše, popni se u tu bašću. I popli smo se i došli smo do jednog kao neko naselje izgrađeno jedna cigla od zlata, i jedna cigla od srebra. Došli smo do kapije tog grada, zatražili da uđemo i onda smo ušli. I sretoše nas ljudi pola lijepi kao san a drugo pola ružni ne možeš gledati. I ovi im rekoše ova dva meleka, idite okupajte se u toj rijeci, proticala je rijeka pored. Kad se okupaše i ona druga strana koja je bila ružna, proljepša se i postade lijepa. Nakon toga Rekoše oni, šta je to sinoć vidio poslanik sallallahu alaihi wa Ovo je džennet. A ovo iznad gore, kaže poslanik, digao sam pogled i vidio sam nešto kao veliki oblak koji ima više dijelova na njemu. Ovo je tvoj dvorac koji te čeka kada preseliš i kada uđeš u džennet. Pa poslanik reče, Allah vam dao svako dobro. Došli ste večeras ovdje kod mene. Odveli ste me na sva ova mjesta. Mogu li sada da uđem? Kaže ne. Još nije vrijeme, ali ćeš ući. Recite mi onda bar šta sam ja to večeras vidio. E sad je ovaj dio važan za nas ovaj dio objašnjava zašto su ti ljudi bili pa- u patnjama u kaboru i u kaburskom životu. Što se tiče prvog čovjeka, kome je glava razbijana kamenom, to je čovjek koji je naučio Kur'an pa ga ostavio iza leđa i koji je spavao, a nije klanjao farz nazi Ostavio Kur'an, ostavio namaz. To je onaj koji je bio prvi. A onaj drugi kojim si došao, kome su lice parali sa onim željeznim kukama. To je bio čovjek koji je izlazio iz svoje kuće svako jutro i širio laži među širio laži. Ako u ovu grupu ne spadaju današnji novinari koji izmišljaju razne laži, onda ne znam ko bi drugi mogao ući u tu. I zato je posebno na njima velika odgovornost da paze šta pišu, jer njihove laži dolaze do svih ljudi. A što se tiče muškaraca i žena koji su bili goli, razodjenuti u onom bunaru koji je ličio na peć, to su bludnice. Ljudi koji su živjeli u grijehu mimo braka. A onaj čovjek koji se kupao u crvenoj rijeci, kome je ovaj trpao kamenje u usta, to je čovjek koji je hranio se kamatom. bavio se kamatom. A što se tiče onog čovjeka ružnog izgleda, to je Malik, glavni čuvar džehennema, koji održava džehennem, čuva ga do trenutka kada treba biti upaljen i kada će biti u punom kapacitetu, a to je sudni dan. Onaj visoki čovjek koga si vidio u onoj zelenoj bašti, to je Ibrahim a.s. On je zadužen da bude sa djecom koja umru prije punoljetstva. I svako dijete, bilo muško ili žensko, koji umre prije punoljetstva, živi u kaboru tu sa Ibrahimom do sudnjega dana. salatu Da li je Ibrahimu data ta čast i taj zadatak zato što dugo nije imao djece. Po nekim predanjima do 80. godine, po nekim do 120. Dugo nije imao djece, pa da mu se na neki način nadoknadi ta njegova želja za djecom dok je bio na Dunjaluku, Allah najbolje zna. Ali on je tu. Neko od ashaba ostade i upita. A jesu li tu i djeca od Mušvika? Djeca od ljudi je umru maloljetna nisu muslimani, kaže da. I oni su tu. Jer djeca nisu odgovorna za i izbore svojih roditelja. Nakon toga, poslanik sallallahu alaihi je upita za one koji su bili pola lijepi, pola ružni. To su ljudi koji nisu imali velikih grijeha posebno. Ali su imali dosta grijeha koji su ispod velikih i tako imali su i dobrih dijela. I onda ih je dobra dijela to pola njih dobro, a ova loša. To su oni koji su na vagi jednaki o kojima se govori u suri Al-Araf. Jednako dobrih i jednako loših djela. Biće im oprošteno i ući će kod onih koji su u Ovaj hadis govori o tome da vjernici koji su se klonili velikih grijeha i kajali za svoje velike grijehe imaju svoj život, život uživanja i život svake radosti. Oni koji nisu bili vjernici imaju svoj život, život patnje i svake tuge i nevoljite skobe muslimani koji su imali pri sebi grijehe, a nisu se pokajali prije smrti, imaju i oni svoj život. Koliko će trajati to kupanje u toj vodi i plivanje bez odmora uz otežavanje tako što mu se trpa kamenje u usta zbog kamate, koliko će trajati plamen koji dolazi u onoj pećnici zbog bluda, koliko će trajati patnja zbog ostavljenih namaza, koliko će trajati patnja zbog drugih grijeha kojima zaslužuje to, zavisi od količine i veličine i jedan čovjek u tom pogledu nije isti. Neko može trajati do sudnjega dana, nekome hiljadu, nekome više, nekome manje, Allah Zulašanu je pravedan i nikoga neće kazniti preko onoga što je zaista zaslužio. Molim uzvišenog Allah Zulašanu da nas sačuva tih iskušenja, tih patnji koje čovjek zaista ne može i teško može podnijeti. Stakvenu glavu.